Es sākšu ar kādiem paziņojumiem, un viens no tiem ir īpašs, kas ir šodien pēc dievkalpojuma būs draudzes locekļu sapulce. Ja, tā kā nebēgam prom, paliekam pēc sadraudzības un būs kādas lietas, kas būs jāpārunā. No iknedēļas ziņojumiem katru pirmdienas rītu vīri tiekās uh, uz lūkšanām. Un uh, tas, tas labākais ir tas, ka dotajā mirklī mums jau nepietiek vietas vienā mašīnā lejā, līdz ar to mēs nākam šeit augšā. Tā kā vēl vietas ir ļoti daudz brīvas un jā, nāciet. Labrīt. Es gribēju iedrošināt vīrus, visus vīrus. Jūs varat nākt no rītiem šeit uz vīru lūkšanām. Manā dzīvē tas nozīmē ļoti daudz un jā, tas dod lielu spēku, vienotības sajūtu, un jā, jāciet lūksim. Un vēl klāt es varu pielikt to, ka priekš manis vīri lūkšanas, tas ir, tas ir pavisam citādāks nedēļas iesākums, jo mēs varam būt kopā, mēs varam lūgt viens par otru vajadzībām un atcerēties to nedēļu, teiksim, nedēļas gaitā mēs zinām, kad mums, mēs varam pēc tam piezvanīt, apaicāties, kā iet, un mēs daudz vairāk vienkārši zinām viens par otru, zinām, par ko lūgt. Tā kā katrs viens no vīriem ir mīļi aicināts. Pirmdienas rītā, pulkstens pus septiņos šeit lejā. Tāpat tās pulkstens sešos vakarā ir sievlūkšanas, kur pulcējās sievas, sievietes, meitenes, Par to es daudz vairāk nevaru pastāstīt, bet par to vairāk mums pastāstīs Iveta. Jā, labdien! Um, es aicinu ikvienu sievieti. Uh, vecums nav noteicošais, nu labi, septiņgadīgs meitenes <laughs> varbūt nenāks uz turienu, bet um, tās viss, kas vēlas kopā lūgt, pirmdienās um, sešos, es tiešām aicinu un iedrošinu jūs tur būt um, jo pēdējā laikā lūdzējas ir palikušas e, ļoti maz, <laughs> bet, um, vien, bet vienalga es ticu, ka tas ir Dieva prāts, ka mēs nākam kopā, lai lūgtu, un priekš manis tas vienmēr katrs tāds vakars ir bijis ļoti iedrošinošs, pirmkārt tāpēc, ka es vispār ārpus dievkalpojumā un savas e, iknedēļas var satikt e, māsas no draudzes, otrkārt tāpēc, ka Dievs uzklaus un atbild lūkšanas, Eh, treškārt tāpēc, ka viss, kas tiek celts gaismā, eh, eh, top par gaismu, un mums katrai ir kaut kādas lietas, ko mēs varbūt negribam sākumā <laughs> celt gaismā, bet Dievs vienkārši pagodinās pie tā. Un arī, nu jā, vienkārši tas ir ļoti iedrošinošs laiks. Es nezinu, man tas tikai ceļ. Es tiešām aicinu, ka mēs būtu draudzi, kas lūdz, un kas arī vienoti lūdz vienā vietā, jo patiesībā, nu, viena diena nedēļā, pirmdiena uz apmēram divām stundām, manuprāt, tas nav daudz. Paldies, un man liekas, šeit ir labs atgādinājums tas, ka jūs nevarat aiztaisnot sevi ar to, ka es jau mājās lūdzu, es jau no rīta pielūdzu, jo tur, kur ir divi vai trīs, tur Jēzus ir mūsu starpā, tā kā nāksim, nāksim. Tāpat tās otrdienas vakarā, es gan nezinu cikos, bet ir jauns pasākums, ko sauc par angļu valodas klubu. Un jā, tas līšanais mēs domājam, nu, kā mēs varam iepazīt vairāk cilvēku, vairāk jaunešu šeit kuldīgā. Un tāpēc mēs abi ir no, Ang no Amerikas. Mēs domājam, nu, mēs varam palīdz cilvēkiem ar angļu valodu. Un tad mēs sākam uh, angļu valodas klubs, kas notiek katru otrdienu uh, 6 līdz 8 apmēram um, tur uh, jauniešu centrs šeit kuldīgā. Un tas ir, uh, ir uh, labi, ir bijis labi. Un um, jā, ja jūs zināt, jaunieši, kas gribat uh, iemācīt angļu valodu, tad jūs varat droši uh, uzaicināt viņam uz to. Um, un jā. Tātad atceramies otrdienas vakarā pulkstens sešos. Visi jaunieši mīja gaidīt. Tāpat arī nedēļas gaitā ir mazās grupas. Un uh, es zinu, ka ir kādi, kas pulcējās trešdienās, ir kādi, kas ceturtdienās. Un, jā, es gan tur neesmu, bet mana sieva ir. Un tā kā mēs esam viens, tad, tad viņi ir manā vietā. Mans vīrs man piespieda nākt šeit un runāt. Bet uh, man mazā grupa ir palikusi ļoti, ļoti mīļa. Uh, jo tas ir laiks, kad es varu būt sadraudzībā ar brāļiem un māsām. Uh, tas ir laiks, kad mēs varam studēt Dievu vārdu. Tas ir laiks, kad mēs varam lūgt. Un, un tas, ko es pēdējā laikā esmu sapratusi, ka lūkšanā ir ļoti liels spēks. Un, un Dieva vārdā ir ļoti liels spēks. Un, un, nu jā, es gaidu tās ceturtdienas, kad es varēšu iet uz mazo grupu un uh, būt arī sadraudzībā ar citiem. Agrāk uh, mani bija ļoti grūti iekustināt, kaut kur piedalīties, bet mazā grupa ir tas, kas mani ir pamudinājusi vēl kādās aktivitātēs piedalīties draudzē. Un, un jā, neesiet vieni, uh, nesēdiet maliņā, iesaistieties – mums ir pietiekami daudz aktivitātes, jo kopībā ir spēks. Jēzus negrib, lai mēs uh, vien paši sēžam maliņā ar savām problēmām un uh, uh, raudam, bet, ka mēs ejam uz āru, mēs, nes, mēs nesam cits cita nastas un, un jā, nesēdiet maliņā. Nāciet, piedalieties, Jā, esiet svētīti. Un, ja kāds no jums vēl nav mazajā grupiņā, bet vēlās kādā būt, tad eh, jā, noteikti variet meklēt, varbūt jums ir cilvēki, vienkārši runājiet ar cilvēkiem, lai nekur tālu nebūtu jāiet, tad kaut kur iespējams jums kaimiņos vai netālu notiek. Ja jums vēl kāda vairāk informācija, tad noteikti var pie Gata pajautāt, tāpat pie Mārča vai Matīs. Tas ir par ceturtdienu. Piektdienas vakarā ir jauniešu vakars, kur tiekās jaunieši kopā. Eh, jā, jauniešu vakars notiek katru piekdienu, pūkstens 19. Eh, mazajā zālē, praktiski vienmēr. Eh, kāpēc man patīk iet uz jauniešiem? Tāpēc, kad es tur jūtos labi, tur ir cilvēki, kas ir manā vecumā, es viņiem labi varu pavadīt laiku, un tajā vietā ir ļoti patīkama atmosfēra. Tāpēc es aicinu visus, kas vēl varbūt nenāk vai ir kāds pazīstams jums, tad aiciniet, un tiešām tas ir labi pavērīts laiks piekdienas vakaram. Un tāpat tās ir katru svētdienu, 2011. ir dievkalpojums, kur mēs nākam kopā, slavējam, dzirdam Dievu vārdu, mums ir sadraudzība kopā. Jā, tas ir kāds īpašs laiks priekš katra no mums. Un eh, manī vecāki arī nebija kristieši, tā kā es esmu Dievu vārdu sāku, varētu teikt, iepazīt. Un tādēļ es arī nāku un iekārtoju, lai es dzirdētu Dievu vārdu, saprastu, uzņemtu sevi. Un, eh, nu jā, un tādēļ es arī šeit nāku. Eh, un esmu priecīgi, ka es te varu atnākt, ka es varu slavēt kopā Dievu ar jums visiem. Un tā, tādēļ mēs esam draudzē dievkalais. Es lasīšu no 146. psalma kāds vārds. Aleluja, teic to kungu mana dvēseli. Es slavēšu to kungu, kamēr dzīvošu. Es dziedāšu savam dievam, kamēr vēl būšu, kamēr vēl še būšu. Nepaļaujoties uz dišķiltīgajiem un cilvēku bērniem, kas taču nevar palīdzēt. Kad gars iziet no miesas, tad viņi atgriežas pīšļos – un tai pašā brīdī viņa nodoma aiziet bojā. Svētīgs tas, kurš palī, kura palīgs ir jēkab dievs un kura cerība balsās uz to kunga, viņa dievu, kas radījis debesis un zemi, jūru un viss, kas tanī iekšā, kas paliek mūžīgi uzticīgs. Viņš nes tiesu tiem, kas varas darbu cieš un dod maizi izsalkušajiem. Tas kungs atsvabina cietumniekus. Tas kungs atdara acis saklajiem Tas kungs uzceļ nospiestos, tas kungs mīl taisnos, tas kungs pasargā svešinieks un bāreņus un uztur atraitnes, bet bezdievīgo gaitā viņš neļauj izdoties. Tas kungs būs mūžīgi ķēniņš, tavs dievs, cijāna uz radu radiem. Halleluja! Mīļais dabas tēvu, paldies par to, ka mēs varam būt šeit kopā. Paldies par tavu lielo žēlastību un paldies, ka mēs varam tevi saukt par mūsu tēvu. Es lūdzu, lai Tu esi mūsu vidū, lai Tu pagodinies, ka mēs katrs varam pienest slavu Tev. Tu visu lūdzam Tavā vārdā. Amen. Kungs, Tu vēlies nāk, un mūsu sirdis uzrunāk lai tavā vārdā dzīvībā pieaug spēkā mūsu ticībā. Kungs, tu vēlies nāk un mūsu sirdīs uzrunā, lai tavā vārdā dzīvībā augs spēkā mūsu ticībā. Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums, ja esi ar mums, kas būs pret mums. Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums, ja esi ar mums, kas būs pret mums. tu ves kas nāk un mūsu garu atspiedzinā. Lai tava gara brīvība pieaug spēkā mūsu ticībā. Kungs, tu vēlies nāk garu atspiedzināt, lai tava gara brīvībā pieaug spēkā mūsu ticībā. Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums, ja esi ar mums, kas būs pret mums tu esi ar mums, kas būs pret mums, ja esi ar mums, kas būs pret mums. Kungs, tu vēlies nāk, un mūsu sirdīs uzrūd, garu atspriedzinā, lai tava gara brīvībā pieaug spēkā mūsu ticība. esi ar mums, kas būs pret mums, ja esi ar mums, kas būs pret mums. Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums, ja esi ar mums, kas būs pret mums. Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums, ja esi ar mums, kas būs pret mums. Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums, ja esi ar mums, kas būs pret mums. ja esi ar mums, kas būs pret mums. Ja tu esi ar mums, kas būs pret mums, ja esi ar mums, kas būs pret mums. Paldies Tev par asnīm izlietājām, Svētībā tas tāvo dziedam brīvības dziesmas šī paldies, Tev par cīņu uzvarētu. Uzvarāšās Tavo dziedam klāpšanas dziesmas šīs, klāpšanas dziesmas šīs. Tu mums atveri ceļu pie Tava, kur pirms tam nevarējām eslām, pieskaitīji par saviem uz mūžu, dziedāt brīvības dziesmā šīs. Par tavu darbu, kungs, par tavu darbu, kungs, par tavu darbu uzvaru samaksu par mums. Par tavu darbu, par tavu darbu, uzvaru samaksu par mums. Paldies Tev par asnīm izlietājām, Svetībā tā stāvo dziedam brīvības dziesmas šīs. Paldies Tev par cīņu uzvarētojām, uzvarāšais tavo dziedam klāpšanas dziesmā šīs. Klāpšanas dziesmā šīs. Tu mums atveri ceļu pie tēvā, kur pirms tam nevarējām mēs nāk. Pieskaitīji par saviem uz mūžu, dziedāt brīvības dziesmā šīs. Tu mums atveri ceļu pie Tava, kur pirms tam nevarējām neslāt. Pieskaitīji par saviem uz mūžu, dziedāt brīvības dziesmā šīs. Par Tavu darbu, kungs, par Tavu darbu, par tavu darbu, uzvaru samaksu par mums. Par tavu darbu, kungs, par tavu darbu, kungs, par tavu darbu, uzvaru samaksu par mums. Par tavu darbu, kungs, par tavu darbu, tavu darbu uzvaru sākt. pateicos, ka mums ir brīva pieeja pie Tava trona, ka mēs bez bailēm varam nākt Tavu troņu priekšā. Paldies par Jēzus upuru, paldies par Tavu mīlošo sirdi, kungs. Par to lielo upuru, ko Tu nes mūsu dēļ, kungs, paldies Tev. Es domāju, ka mēs šeit uz zemes esot to līdz galam nespējam izprast Tēvs. Tēvs. Tev pateicos, kungs, par Tavu lielo žēlastību pār mums, par Tavu lielo mīlestību uz mums. Jā, par Tavu darbu, kungs, ko Tu izdarīji, ko Tu turpini darbīt, darīt pie katra no mums, kungs. Slavu Tev un pateicību, Dievs. Dievs. sāp, pat ja neredzu. Kad nāk vētra dzīves skrien, ceļš, kad stāvs un ēršķi plašā mīlestība brīvība. par labunā, tava roka žēlīgā mani pavadā. Tevi atrast ilgošos, pazemībā patvēršos, rokas ticot pacelšu, tev kungs ticēšu. Esi manā sirdī, rakstīts. Tavā dēlā esmu atpestīts. Mīlestība glābjošā, mīlestība diedos sirdī. tavs uz mūžiem, es tavs, es tavs uz mūžiem. Es tavs, es tavs uz mūžiem, es tavs, es tavs uz mūžiem, es tavs, es tavs uz mūžiem. priekšā, mīlestībā, brīvībā, esmu tavs, biju un būšu tavs. Kalnā kāpt vai tuksnesī, dziedot sirdī pārvērtī, esmu tavs. ja ne tava mīlestība, kā man pastāv. this thing. pateicamies. Jēzu, tava mīlestība, uz cēdiem manī Pie tevis piedošanās, tāpēc tevis bīstam. Jēzu tava mīlestība uz ceļiem mani un sevi atkal atkārt. atbrīvo. Dabas tās, tiešām, kungs, mēs pienesam savu pateicību, kungs, par to, ka varam pienākt tās pie tavu troņu. Dievs bez bailēm tās un ar paļāvību, kungs, un tās mēs tiešām visu, kungs, noliekam tās tavā priekšā, kungs, visu savus nastas, kungs, mēs gribam atstāt tev, kungs, un mēs lūdzam, kungs, lai tu esi tiešām, kas atviegli tās mums, un Kungs, kas iepriecina, kungs, kad nav prieka tās un kad nav iemesls šķietam, kungs, lai būtu laimīgiem tās, bet Dievs, Tu esi mums atklājais, Tu, kungs, esi mums atzinis un, un pirmais mīlējais Dievs, ka mums ir par ko pateikties, ka mums ir par ko priecāties jau, kungs. Debes Tēvs, paldies, ka Tu esi labs Dievs. Paldies, kungs, ka Tu esi nemainīgs Tēvs un kāds Tu biji, Tu esi un Tu arī būsi. Debes Tēvs, mēs uzticam sev katru Tēvs Tev, arī šajā dienā un turpmāk, kungs. Lūdzam, kungs, ka mēs līdzināmies Tev, kungs. Mums tiešām Tu esi vajadzīgs. Mēs lūdzam svētais gars Tavu vadību visās mūsu lietās, katru mūsu dzīvē, Tās. Tiešām Tu esi mums vajadzīgs. Nāc līdz Tu, runā savu vārdu, ka tas ir dzīves un patiesas un ka tas nes augļus mūsu dzīvē, kungs. Tās, ka mēs būtu ne tikai vārdu klausītāji, tās, bet arī darītāji arī, kungs, tu neatrod starp mums tēvs tādu, kungs, kur vienkārši tu redz, ka nav augļi un tu saki, vai nocirs to? Debes tēvs, es žēlīgs tēvs. Es žēlīgs, kungs, un tiešām palīdz, kungs, ka mēs katrs tēvs nesam augļus tur, kur tu mūs esi paredzējis to nesēvs. Dievs, un mēs zinām, ka tāds ir tavs prāts, Dievs. Kungs, paldies Tev, ka Tu esi labs. Paldies Tev, Dievs, ka Tu vienīgais esi tāds. Tavs vārds tiešām ir svēts mūsu vidū, mums arī šajā dienā. Jēzus vārdā, to lūdzam. Amen. Es sveicinātu mīļā draudze, brāļi, māsas Jēzu Kristu, vīri, it īpaši. Man vienmēr ir prieks par vīriem, ka viņi šeit ir, ka viņi nāk. Un uh, pagājušajā svētdien es biju uh, ogres draudzē, Un tad man bija liels, liels pārsteigums, man ļoti iepriecināja, kad es pirmoreiz mūžā redzēju draudzē, kad svētdienas skolnieki puikas dubultā pārsita meiteņu skaitu. Nu, tā ir mana sirds, man, man sirds sāp par vīriem, un tas man baigi iepriecināja, kad bija desmit puikas un piecas meitenes. Parasti meitenes iekabina visiem džekiem. Un eh, to varēja redzēt arī šeit, nu pat kā, kā bērni, kad viņi nāca uz šejienu, tad meitenes bija pirmās, kas nāca. Puikas kā vienmēr nu, kaut kā tā bailīgi. Mīļās mammas, ja jūs gribat redzēt sev līdzās dēlus, kas jūs sargās un aizstāvēs, tad audziniet viņus par vīriem. Jau no mazām dienām, jo tie veči vairs nemāk audzināt bērnus par īstiem vīriem. Neatļaujiet to vīriem izdarīt, jo viņi sacūkos jūsu dēlus. Lielākā daļa. Piedodiet vīri, Jo austrumos arī, ja jūs redzat, lielāko daļu sieviete audzina bērnus un dēlus, un sieviete izaudzina dēlus tādus, kādu viņa gribētu, lai ir viņas vīrs. Neiesiet skopas pret tām vedaklām, kas jums būs, lai viņas ir laimīgākas nekā jūs kā māmas pie saviem, pie saviem vīriem. Lai viņas ir laimīgas ar jūsu dēliem. Tāpēc audziniet savus dēlus par īstiem vīriem, kas tic Dievam, kas nekautrējās, nebaidās, kas paceļ savu balsu lūkšanā. Man iepriecina atkal arī pie jums tas, ka es dzirdu, ka jums ir rīt vīru lūkšanas. Jā, rīta lūkšanas bija, sapratu, es nekļūdu. Rīta, pareizi, jā. Nu, klausieties, vīri, cēpar nost, ja man būtu. Paldies, ka jūs to darat. Un tāpēc es aicinu, ka šajā mirklī vīri jūs varētu pacelt savus balss lūkšanā un aizlūgt arī par mani, lai tiešām Dievs runā uz, caur manu muti uz jums. Svētiet mani, un es aicinu paceliet kādu balsu savas lūgšanas. Lūdzu, lūgsim Dievu! Paldies! Sakiet, tas mikrofons ir obligāti vajadzīgs, jā? Kā man viņš nepatīk. Jā, nu tā interesanti brālis jau izteicās, ka es eh, nu, esmu gatavs vai nē. Un, ja kāds piefiksēja, nu, eh, kādā brīdī, tad es joprojām rakstīju kaut ko pie dievkalpojuma laikā, kamēr bija slavēšana vai kā, kādas lietas man nāca sirdī īstenībā. Un tas tā ļoti interesanti. Šodien, principā vakar man Agras Ginko uzaicināja un teica, ka man vajadzētu šodien būt šeit. Un, un, un tad domājot un lūdzot un nu, kaut kādas lietas nāk sirdī, bet ir tā, ka vienīgā lieta, ko es šodien no rīta lūdzu, rīt lūkšanā, savā kalnā, tad es lūdzu, lai Dievs eh, dod vārdu, kas būtu viņa, vārd, eh, viņa svētīts un svētīts ar uguni. Nevis tāds, nu, bet tāds ar uguni. Un es nezinu, ja kāda šodien varbūt tās mazliet atkal pacipinās, ja padedzinās, nedusmojieties uz mani. Eh, vienkārši es lūdzu to Dievam, lai Dievs arī cepina. Ja? Lai, lai mūsos ir uguns pašos iekšā, un lai mēs esam tādi, kas kvēlo, kas deg, kas aizdedzina citus lai mēs pamostamies un ejam uz priekšu. Un šodien es runāšu no atklāsmes grāmatas pirmās trīs nodaļas, ko gars saka draudzēm. Bet uh, pirms tam es gribu kādas lietas, ko es šodien uh, pierakstīju tieši šeit dievkalpojuma laikā. Uh, tāda interesanta lieta, kas man tā lika domāt un runāt. Es vienmēr dzirdu un redzu to, ko man nevajag ne dzirdēt, ne redzēt kaut kādā veidā. Piedodiet par manu sarkastismu, ja es varbūt tā, tā sacīšu. Šeit izskanēja, ka jūsu draudzes aktivitātes nu, tādas labas un, un, un labas skan. Visi, nu, tur tā nāciet un aicinājums nāciet un nāciet. Man reizēm gribētu teikt, nenāciet, jo jums tak nevajag lūkšanas, jo lūkšanas tak nav atbildētas. Jums tā nevajag, jums tā nav ko lūgties. Pareizi. Nu, Pašām pirmdienās vīriem nākt uz lūgšanām. Māsiņa teica, ka māsas vairs nenāk uz lūgšanām. Pārējais dariet, nevajag nākt uz lūkšanām. Tad, kad iekritīsiet riktīgi dubļos līdz mēsliem, nu tā riktīgi, ka, piedod, teikšu latviski, sūdas meļās mutē, tad jūs sāksiet meklēt lūkšanas. Bet tagad jau nevajag, jo jums paigi labi iet. Nevajag. Nevajag nākt uz tām draudzes aktivitātēm, jo pagaidām jau ir labi. Un nu, tā, ka būs sāpīgi, tad, tad jau jūs atradīsiet. Tad jūs tā kā tā sieviete, man patīk ogres draudzē, Ehm, rādīja no filmas eh, Kristus ciešanas, nē, no Kristus dzīves, ja nekļūdos. Un tur tā sieviete, kur tika pieķerta eh, laulības pārkāpšana, atcerieties to stāstu, ja, kur ir, kur, kur atnāca farzei un visi nu tulīt nomētās ar akmeņiem. Man patika šī bilde, kad tā sieviete bija piekā, piekāpta laulībā, laulības pārkāpumā, tad, kad viņa bija iekāpusi līdz mēsliem, līdz ausīm, tad viņi rāpus gāja pie Kristus kājām. Tad viņi gāja, tad viņai vajadzēja Kristu, lai būtu žēlastība un glābšana. Un reizēm Dievs mums pieļauj un atļauj. Viņš gan gribētu kā bērnus. Nāc pie manis šodien. Nu nāc, es gribu tevi sveitīt, es gribu tevi iepriecināt. Bet mēs reizēm atceramies tikai Kristu tad, kad mēs jau esam tā rīktīgi salauzt un uz ceļiem. Un tam mēs rāpus esam gatavi līst. Gan uz lūkšanām, gan aizlūkšanām, gan uz bībeles studijām, uz draudzu un dažādām draudzes aktivitātēm, uz kurām mēs esam tieši laipni un mīļi aicināti, kā šodien brāļi un māsas, kas steidz gan liecību par nākšanu uz draudzi, gan māsas steidz, gan arī cilvēki, kas jūs sacīja, nāciet. Dievs jūs aicina. Nāciet. Dievs aicina. Šodien mīļi un patīkam. Negaidi to brīdi, kad tev būs jārāpos ceļiem. Nāc jau šodien ar dedzīgu sirdi pie viņa un meklē draudzes aktivitātes, kas ir draudzē, lai tu degtu ar Kristus uguni. Lai tevī būtu šī uguns, lai tu degtu. Jo ir kādas interesantas lietas, ko mēs skatīsimies un lasīsim no atklāsmes grāmatas, un ko jūs jau esat noteikti lasījuši un domājuši. Un vēl tāda interesanta lieta par visām tām, ko es šeit pierakstīju. Un tas arī lika man domāt priekš sevis tā kā un arī kādam citam, vai mēs kādreiz, mēs šeit visi esam Dieva bērni, pareizi. Vai jūs esat kādreiz savam tētim, Dievam, pajautājuši, tēvs, vai mana rīcība to gadienā nav sāpinājusi? vai tev viss patīk tas, ko es daru savā dzīves gājumā? Vai es tev ikdienas neapbēdinu gadienā? Vai tev patīk tad, kad es nāku uz dievkalpojumu? Vai tas tev iepriecina? Vai tev patīk, kad es dziesmas dziedu? Vai tev patīk tad, kad es lūdzos tevi? Un vai mēs reizēm savstarpēji ar cilvēkiem esam kādreiz pajautājuši saviem vecākiem, kas ir jaunāki varbūt tās, tēt, vai manas atzīmes skolā tev apmierina, vai es tev nesāpinu, vai es tev neapkaunoju, vai es nenodaru pāri tavam vārdam, vai es tev mīļais brāli vai mīļā māsa nesāpinu, vai es neesmu kaut kā tev aizvainojis. Vai mēs esam kādreiz to jautājuši? Tādas domas man radās, nezinu, kāpēc Dievs man lika to sirdī un jums to sacīja. Un es esmu pajautājis savai sievai. Sievai tas, ka es tev esmu kā vīrs, tikai ar ķeksīti es esmu tev, vai kā sieva, vai es tev patīku, vai es apmierinu tevi, vai es tev iepriecinu, vai es tev apbēdinu. Un mēs bieži, man šķiet personīgi, es arī pie sevis domāju, es zinu, ka es kādreiz esmu tā lūdzu Dievam, Dievs, vai es tev patīku vispār? Vai tu priecājies mani redzēt? Jūs reiz varētu varbūt domāt, sacīt, bet Dieva vārdā ir sacīts, ka viņa prāts un viņa domas ir tādas, ka viņi, viņš visu to labāko priekš mums. Jā, tāds ir viņa prāts. Bet vai es atzīstos un saku, Tēvs, vai es tevi iepriecinu? Jo ir arī rakstiet, kāds sacīt, ziniet, man riebjās jūsu dziedāšana, jūsu ķērkstošās balss. Ziniet, ka tā ir rakstīts kaut kur vecajā derībā. Man ir iebjās jūsu dievkalpošana pašizdomātam. Un iedomājieties, ko Dievs, vai jūs esat jautājuši sev, nevis sev, bet Dievam, Dievs, a vai tev patīk tas, ko es daru? Varbūt tu arī skaties uz manīm, vai vispār uz manīm skaties. Varbūt tu domā, nu, jā, nu zini, dziedāt jau tu dziedi, bet man vienkārši vēmiens nāk no tā, kā tu dziedi ar savu liekulīgo, liekuļoto sirdi. Man ir ievies, ka tu pacēli savus lūkšanas, jo tās ir tikai tādas, lai kādam sprediķi nolasītu savu lūkšanu. Jo Dievs savā vārdā ir sacījis. Jūs lūksiet, bet es jums neatbildēšu. Tā ir rakstīts. Un šeit kādā brīdī man vienkārši nepatīk tas, ko jūs darat. Un man šķiet ir svarīgi pajautāt tēvs, vai tas, ko es daru, vai mēs kā draudze tevi iepriecinām. Varbūt mēs esam vienkārši foršs klubiņš, patusē, atnāk kopā forši uztusēt. Jo man šķiet, ka mēs tādi labi esam, nu mēs esam tikuši brīvi hū, no dzeršanas, no pīpēšanas, no vēl kaut kā. Nu mēs te varētu tā forši uztusēt, jo citur nav kur iet. Un nu, mēs par tādu labu klubu esam pārvērtuši. Es nezinu, vai tas priekš jums. Bet es saku to, ko man sirds, Dievs sirdī ir līdz šodien. Jo, ziniet, es lasu šo atklāsmes grāmatu, un tad, kad es viņu lasīju daudz, daudz gadus jau atpakaļ, un ik pa brīdim es atkal un atkal pie viņas kaut kādā veidā atgriežos, tad ir ļoti interesanti to lasīt un domāt. Un šī vieta, ko es arī šodien tagad sakot jums, neuzturiet to kā tiesāšanu, uzturiet to kā tādu mazliet brīdinājumu, kā praviešu saucienu tuksnesī. Kad Jānis Kristītājs nāca, viņš arī sacīja kādus vārdus: atgriezieties no grēkiem, atgriezieties, atgriezieties! Viņš brīdināja. Un eh, man kā Dievs, kā savu kalpu, ir līdz sirdī šo vārdu un sacīt jums. Pārdomājiet savu dzīvi, izskatāt savu sirdi, izdomājiet, kas ir ar jums. Viņš jūs brīdina. Jo tas, kas ir šeit atklāsmes grāmatā sacīts, patiesībā ir baigi smagi. Es nezinu, kā jums, cik daudz jūs esat to lasījuši un cik daudz jūs sprediķis esat par to dzirdējuši. Bet pirmajā nodaļā ir tāda laba lieta, kas sākās un ko es gribētu lasīt no 4. panta otrās daļas, teiksim tā. Žālstība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem septiņiem gariem, kas viņa goda krēsla priekšā, un no Jēzus Kristus, Kristu, kas ir uzticīgais liecinieks, miršo pirmdzimtais, zemes ķēniņa valnieks, viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsubinājis no mūsu grēkiem. Un kas mūs darījis par ķēniņiem, par priesteriem Dievam, savam tēvam, Viņam, lai ir slava, var mūž mūžos. Āmen. Viņš ir savām asinīm mūsu ir dārgi, jo dārgi atpircis no mūsu grēkiem, no mūsu pagātnes, no mūsu senču lāstiem. Viņš ir atpircis. Un kāda ir mūsu attieksme šodien pret viņu? Ikdienas gājumā, vai mēs savā dzīves gājumā, savā Eiropas Savienībā neesam pazaudējuši šo būtību tajā visā? gadsimtiem caurējot, vai mēs kā draudzi neesam šos lietas pazaudējuši. Esam vienkārši aizmirsuši. Mums pats par sevi saprotams liekas normālas lietas, uztaisīt draudzi kā tusiņu vietu, uztaisīt kā tādu, kur var labi izklaidēties, nu reiz reizēm arī kādu vārdu paklausīties, reizēm pacelt savu balsu lūkšanām, reizēm varbūt arī atnākt uz kādu lūkšanu pasākumu, reizēm atnākt uz kādu mazo grupu, Es saprotu, ka mēs šajā pasaulē visi esam tik daudz aizņemti ar tām laicīgajām lietām, dzenoties pēc viņām visām, jo mums visiem ir vajadzības. Visiem. Tai pašā skaitā arī man. Bet mēs nedrīkstam aizmirst kaut ko. Ka kāds ir par mums samaksājis, lai mums dāvinātu un iedot mūžīgo dzīvību. Un ja mēs šodien sacīsim, ziniet, bet manā biznesā man nav laika, lai atnāktu uz mazo grupu, man nav laika, lai atnāktu uz lūkšanām, Patiesībā man tas patīk, tas sinonīms, kas nozīmē man nav laika. Vai zinat to sinonīmu? Ko nozīmē man nav laika? Sinonīms kāds ir šiem vārdiem? Man tā lieta neinteresē. Un ja kāds jums saka, jūsu sirdī varbūt esat sacījuši pirms brīža, sekundes, simtaļas sacījāt, man nav laika, lai atnāktu uz šīm lūkšanām. Jums tā lieta neinteresē. Piedodiet teikšu, skarbi un sāpīgi. Jo tā lieta, kas mums interesē, ja esam godīgi, ja mums tā lieta interesē, mēs atrodam vienmēr laiku. Mēs vienmēr atrodam līdzekļus. Mēs vienmēr atrodam iespējamību. Kā man viens draugs teica, ja tev nav izējas, tad vienmēr ir vēl vismaz trīs izējas no situācijas. Pārdomā savu dzīvi un nesaki, man nav laika. Un kāds jūs aicina ciemos, saka, atbrauc pie manas ciemos, man nav laika. Tajā vietā vajadzētu teikt, piedod, man neinteresē aizbraukt pie tevis ciemos. Mēs esam forši aizbildinājuši, pateikuši, man nav laika. Man vienkārši neinteresē. Ziniet, tāpat kā ir uh, glika tulkojumā Bībelē, pērkam sievieti sauc ar embūru, tu neteikšu vārdā, jūs to zinat. Šodien saka prostitūta. Un tas ir normāli. Pateiks prostitūta, neviens tev netiesās uz ielas. Neviens nesauks policiju un neteiks, viņš lamājās. Neteiks. Bet, ja tu pateiksi to, burtiņu, to vārdiņu ar embūru, kā tu lamājies? Necenzētiem vārdiem. Pasakiet, ar ko viņi atšķirās? mēs esam pieredzinājuši un teikt, o, oh, prostitūta, tas jau tā forši, normāli skan. Un tā mēs pieredzinām grēku saukt tā normāli. Nav laiks, ja man neinteresē, es pasaku, man nav laiks, un tas ir normāli. Jo ar to viss atrunājās. Un forši skan. Un neviens nevar pateikt, ka nu, tas tā, redz, tas tā cienīgi skan, nav laiks. Man nav laiks bībele lasīt. Vai atskan kaut kā tas mikro? Man nav laiks. Man nav laiks lūgties. Un tad Dievs ļauj rāpot uz ceļiem. Un to mēs vēl sakam, o, velns uzbrūk. Bez Dieva ziņas velns neko nevar izdarīt. Ja Dievs nav atļāvis vēlnam iet pie tevis, viņš pie tevis arī netiks. Netiks. Kāpēc Dievs ļauj? Varbūt vajadzētu uzjautāt, Dievs, kāpēc tu ļauj vēlnam nākt un mani daudzīt? Kāpēc? Kāpēc? Māsa sacīja, te ir tāds māsu, jeb, jeb mazās grupiņas, jeb kā, kā es nezinu, kā jums, jums tās mazās grupas, vai tur viss var nākt māsas un brāļi kopā, vai vienkārši ir māsā, viss kopā var nākt man mājā galā kāds, ja? Tad redzēt, jūs tā nākat, jums ir forši un forši viss tā ir, un jūs tā kā ilgojaties tur nākt. Labi, labi. Bet ziniet, Dievs pārvaldīs, vai jūs tā nāksiet arī tad, kad vairs nebūs tik labi tajā grupiņā. Jo Dievs gribēs redzēt, vai jūs uz to grupiņu nākat forši patusēt, vai jūs nākat, tāpēc, ka jums ir vajadzīgs Dievs, un tāpēc, ka jūs gribat piepildīt to, ko Dievs ir sacījis, mīliet viens otru, jo man tas patīk, ka jūs viens otru mīlat. Viņš pārbaudīs. Nesat redzējuši, ka jums ir kādi, varbūt dzīvē piedzīvojuši tā, ka jums ir kāds labs draugs, nu, draudzien vai draugs, vai ģimenes draugi, vai pāris, no, nu, ar ko jūs kopā draudzēties, Un jūs kādu laiku tā forši draudzēties, un tā labi draudzēties, kāds gads, divi, trīs, četri, varbūt pat septiņi. Un vienā brīdī Dievs pieķerās jūsu draudzībai, pārbaudīdams, vai jūs paties viens otru mīlat. Un draudzība izjūg. Ļoti ātri. Un vislabākie draugi ar naidu šķirās bet jūs tak bijāt draugi, bet viņš mani piečakarēja. Un jūs draudzība beidzās. Tad jūs viņu mīlat tikai, kamēr viņš nav jūs piečakarējis. Jūs mīlat tikai tāpēc, ka jums labus komplimentus izsaka. Jūs arī gribat tādi būt mīlēti, tikai tāpēc, ka jūs mīļi apskaujoties draudzē, ka jūs mīļi samīļojat, sačubiniet viens otru, pasniedziet brokastiņas, pasniedziet vakariņas, pasniedziet maizīt, pasniedziet to, tad, o, oh, mīļa draudze, mēs esam tādi mīļi. Redz, kāda mums mīļa drauna. Es tur gribu nākt. Nē, tā ir laba lieta. Bet es gribētu runāt bišķiņ tālāk un par lielāku līmeni ka mēs mīlam arī tos, kas mūs neieredz. Un kas vienalga nāk, tāpēc, ka Dievs to es teicu, man jābūt tur draudzē, man jābūt mazajā grupā, man jābūt lūkšanā, tāpēc, ka kaut arī man tur nepatīk. Un man tur kāds kaitina. Bet Dievs tu sacīs, nāciet kopā, kur divi un trīs, kā šeit cit, tika citēts. Tur Dievs ir mūsu vidū. Un es tur nāku. Vai tāpēc, lai es jūs pārstāju mīlēt? Vai tāpēc, lai es pārstāju lūgt par jums? Tā ir jūsu sāp un jūsu ķibeli, ja jūs negribat man redzēt un es jūs kaitinu. Ar to jūs man neko nevarat ļaunu izdarīt. Jo es jūs mīlu. Tāpēc, ka Kristus saka, ja tu saki, ka es, tu mani mīli, tad tev tie brāļi un māstai kuldīgā arī jāmīl. Vai reizeknē? vai Liepājā, vai Ogrē, Latvijā, vai Latvijas, vai Krievs, vai Čigāns, vai bagāts, vai bombzis, vai augstmanis, vai kā varētu sacīt, cilvēks bez izglītības. Ja tu mani mīli, viņš saka, tad tev jāmīl tie cilvēki. Ja nē, tad tu esi liekulis, un tad man riebjās tavas lūkšanas, jo tu esi liekulis. Man riebjās tava dziedāšana, jo tu esi liekulis wow, es negribu būt Kristus atraidīts. Es gribu, lai Dievs klausās manās lūkšanās. Kad es kā dēls nāku pie viņa, saka, tē, te es esmu, tē. Un viņš man sniedz roku pretī, nevis pātagu. Es gribu, lai mēs esam sadraudzībā un mīlestībā. Es gribu, ka man dēliem arī būtu tāda patās ka nevis man jāštuko, kuru pātagu viņiem pielietot, ka man jāštuko viņa vājākā vieta, kā viņus pāraudzināt un pārmācīt. Bet kas viņus varētu vienmēr sagaidīt ar lielām atplāstām rokām, teikt, es mīlu jūs dēli. Es gribu, ka mēs priecājamies. Nevis jāštuko, kā es varētu sodīt. Un braucot uz draudzi, kā es varētu to draudzi pārmācīt, lai viņi beidzot nāk uz lūkšanām kā es viņu varētu tā riktīgi iekabināt viņiem, lai es atrastu viņu vājos punktus un viņus pārmācītu? Jūs nu, teiksiet, nu Jāni, tu jau runā tā kā no sevis. Kā jums šķiet, vai Dievs, kā mīlošs tēvs, nedomā, o, oh, es zinu viņu vājos punktus. Es zinu, kas viņiem nepatiks. Es zinu, kā viņus nospiest uz ceļiem, ja viņi neklausa. Jo es neļaušu apsmieties, to saka Dievs par sevi. Es neļaušu, ka jūs liekuļosiet un tirgosties ar žēlistību un svētību. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tā ir rakstīts. Jā, atklāsim grāmatu otrā nodaļa. Efesas draudzes eņģelim raksta, tā saka tas, kur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū. Un tagad mazliet ieklausieties tā uzmanīgi. Es zinu tavus darbus un tavus pūlus, tavu pacietību, un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus, un es pārbaudīju tos, kas saucās par apustuļiem, bet nav. Un es atradu tos par melkuļiem. Tev ir pacietība. Tev ir pacietība, kuldīgs draudz. Tu esi grūtumu nesis man vārdu dēļ. Un neesi piekus. Brīnišķīgi. Redziet, kādu vārdu sacīt. Vai ne? Ā, jūs tur lasat. Brīnišķīgi, es to pat nepamanīju. Un tālāk ir viena tāda interesanta lieta. Dievs saka, nu jūs labi esat. Jūs tā kā labas lietas esat darījuši. Pareiz tur tā ir rakstīts. Tev ir pacietība, tu esi grūtuma panesis man vārdu dēļ, un nē, es piekus. Un kāds saka, es tik daudz esmu strādājis, un tomēr vēl strādāšu. Es tā cīnos un, un, un varētu domāt, es esmu pacietīgs. Un tad tur tādi smagi vārdi. Un tas vārdiņš bet, kas nogalina visu. Un? Bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis. Atgriezies un dari pirm, pirmos darbus. Bet ja nē, tie ir brīdināja vārdi. Tā nav tiesāšana. Bet ja nē, tad es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturu no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Ups! Ups! Tā ir interesanti, vai ne? Un Dievs caur Jāņa atklāsmes grāmatu saka, ja tu neatgriezīsies, tad būs kā rakstīts. Kādā citā rakstvietā – ka Dievs nāks, kad Jēzus nāks otro reizi virs zemes, tad viņš sāks tīrīšanu no sava nama, no savas draudzes. Un tur būs brēkšana un kliekšana. Esat dzirdējuši tādu rakstvietu. Un valstības bērni, valstības bērni tiks iemesti galējā tumsībām. kur tu gribi būt? Vai tu gribi iet uz debesu valstību un priecāties un sagaidīt, oh, es zinu, man nav jābaidās, man tēvs gaida, jo es cīnos un cenšos, mana sirds ir šķīsta, es krītu un gāžos, bet mana sirds ir šķīsta, šķīsta un es eju pie viņa. Un es cenšos atgriezties ar visu savu spēku, lai mans lukturs netiktu nostumts, lai es nebūtu iestumts galējā tumsībā. Un es ikdienas saku, piedod tēvs. Un lūdzu, piedod un uzrunā manu sirdi un vēlreiz un vēlreiz rādi manus grēkus, lai es varu atgriezties, lai es varu nākt pie tevis, lai tu man nenostumtu, lai man nebūtu jābūt sturs starp tiem, kas ir sacēlušies klai pret tevi. Jo es savā sirdī tak domāju, ka es tevi mīlu, ka viss ir kārtībā, ka es esmu draudzē. Es tikai uz debes valstī. Un tad Dievs saka, bet, bet, Tā ir vienkārši tikai pārdomāšana. Vienīgā tur smirnas draudzes tā ļoti labi ir izcēlusies kaut kādā meidā. Un smirnas, tad no 8. panta, un smirnas draudzes eņģelim raksts tā, saka pirmais un pēdējais, kas bija miris un tapis dzīvs. Es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts. Un kad tavi zaimo tie, kas saucās par jūdiem un nav tādi, bet ir sātana sinagoga. Nebīsties par to, ka tev būs jācieš. Redz, vēlns nemetīs citus cietumo, cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas desmit dienas, es uzticīgs. Kad nāvē, tad es tev došu dzīvības vainagu. Nebrīnies, ka tev būs jācieš. Nebrīnies, ka jūsu savstarpējā draudzība, jūsu, kas jūs saucījāties par draugiem, par mazo grupiņu, brāļi vai māsas – ka jūs pārbaudīsiet, ka jūs ciešanas būs jūsu starpā, lai jūs sasniegtu debesu valstīm. Nebrīnies par to, ka jūsu vidū ienāks kādas lietas, caur kurām jūs pārbaudīsiet, tiks pārbaudīt jūsu mīlestību. Vai jūs patiesi viens otru mīlat? Nebrīnies par to. Jo pārbaudījumam ir jābūt. Pārbaudījumam ir jābūt. un es došu dzīvības vainagu. Vai tāpēc nav vērts izturēt līdz galam? Ja tu patiesi savā sirdī meklē un gribi nonākt debes valstībā un dzīvot mūžīgi un būt laimīgs mūžīgi, tad panes šo īso dzīves posmu šeit virs zemes, kur tu tiec pārbaudīts, kur tu rūdīts tiec, kur tu tiec mazgāts no visiem sārņiem. Nesen skatījos filmu par Dimantu ieguvu Āfrikā. Eh, varbūt arī esat redzējuši televīzijā, tur gāja tagad nesen, un tad tur arī tur tādi dimanti un šitādi, un tad tas dimants tur kaut, starp kaut kādiem aplips riņķi ar viskaut kādiem citiem tur kristāliem vai vēl kaut kādiem, bet kas nav kristāli. Un tad, lai to dimantu dabūtu, tad tie visi pārējie sārņi tiek nokalti nost. Un tad tas dimants maksā miljonus. Bet kamēr viņš ir tur aplips, tikmēr viņa vērtība ir maziņa. Tikai tad, kad viņš tiek notīrīts, dzidrināts, tīrīts. Tieši tāpatās, kā varbūt tās kaut kādā veidā tie paši dzintari, kas mums jūrmalā mētājās reizēm. Ja viņš ir tāds aplips ar dubļiem, ar smiltīm, nu, tad, kad tu viņu notīri, un kamēr viņš vēl ir tā notīrīts no dubļiem, ir viena lieta, bet tad, kad viņš vēl tiek nopulēts, tad tu redzi, kas viņā ir iekšā tad viņam vērtība ceļās. Jo tur ir kāds zirneklīts iemidzis šajos sveķos uz mūžīgiem laikiem, no nezinu, no kura laika jau. Tur kādi mušiņi, vēl kaut kas. Tam dzintaram ir vērtība. Tikai tad, kad tu redzi, kas tur ir iekšā. Un tieši tāpatās arī mēs. Kamēr mēs atnācām uz draudzi, šeit māsa sacīja, ka viņa neseni kristieti, piedodat mīļā māsa, ja? Wow, tur ir kāds dimanta gabaliņš, kas sāk spīdēt bet vēl vairāk spīdēs vēl pēc kāda laiciņa, kad visi tie sārņi tiks nobērsti ar Kristus spēku un svaidījumu. Tur patiesa dimants sāks spīdēt, ja paliks uzticīgs. Un tālāk, un pērgamas, pērgamas es atvainos draudz eņģelim raksta tā, tas, kam zobens abās pusēs ass. Es zinu, ka tu dzīvo tur, kur sātana tronis, bet tu turies pie manu vārdu un neaizslēdz manu ticību, arī manu uzticīgu liecinieku Antības dienās, kurš tika nokauts pie jums, kur sātans mājo. Bet ja tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir dažādi balābas mācības turētāji, kas mācīja balaku celt grēcību Izraēla bērnu vidū un ēst elku, upurs un piekopt netiklību – Tev tur ir daži, kas Nikolai mācības cienītāji atgriezies, bet ja nē, tad es nākšu drīz pie tevis un karošu pret viņiem ar savas mutes zobenu. Ah, nezinu, varbūt tās varētu sacīt šodien, ka Dievs tas kungs ir nācis pie jums, lai karot ar mutes zobenu, caur manu muti. Nezinu, jautājiet Dievam. un redzēt, kas bija tie bāli turētāji, mācības turētāji, bija tie, kas viltu sūdināja, kas pagriez mazliet savādāk vārdu. Meli jau nebija kā īpaši, tikai nebija pilnīga taisnība. Un mums tas ir patīkam un skaisti. Un varbūt arī šodien mums rīdzi, liņķī rīdza, līdzās kaut kur pat varbūt tādi draudzes cilvēki, draudzē var būt tādi. Un eh, nezinu, vai uzzinat, bet es arī nesen kā noskaidroju, kas ir tie Nikolaīti mācības turētāji. Vai zinat? daudz piedots, tam ir, daudz, eh, tam ir liela mīlestība, kur ir eh, daudz grēkojas, tur atkal ir liela žēlastība. Jā, esat dzirdējuši tās rakstētīs. Jā. Un viņi sludināja, un tas nozīmē, oh, daudz grēkosim, jo mums būs liela žēlastība vairāk. Forši skan piecas sievas un ir normāli, jo būs lielāka žēlstība par visām piecām sievām, jo visas jau krāpjas. Tā sludināja Nikolai, un tā bija viņa, Nikolaīti. Tāda bija viņu mācība un viņu darbi. Un viņš saka, ja tu tā darīsi un to mācīsi, es nākšu pie tevīm, un tas tev smagi sāpēs. Ar apusgriezīgu zobenu nākšu, un tas tevi kaus lai tu atgrieztos. Bet, ja tu ne, ne, ne, nedzirdēsi, tad atkal var atgriezties pie tās rakstvietas, kur teiks, es nostumšu tavu lukturi, un tu būsi galējā tumsībā, un tu brēksi, un es tevi nedzirdēšu. Ja tu nemainīsies. Un tie tīras draudzes eņģelim rakstā saka Dieva dēls, kam acis kā uguns liesma, kam kājas līdzīgas mirdzošam varam. Es zinu tavus darbus un tavu mīlestību, tavu ticību, un tavu kalpošanu, un tavu pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Paskaties, Dievs saka, ū, es zinu tavu ticību. Un šodien varētu sacīt, mīļais brāl, mīļā māsa, Dievs zina jūsu ticību, viņš zina jūsu mīlestību. Viņš zina, ka jūs kalpojat. Viens vairāk, viens mazāk draudzē, kaut ko vairāk dara, vai šeit draudzē tieši, vai ārpus draudzes kaut ko kalpo. Es zinu, tas ir labi. Un tad ir vārdiņš, bet. Bet man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezebelē, kas saucās par pravietu, mācīt un pievilt manus kalpus, piekop netiklību un ēst tālku upurus. Ups! Redziet, to var darīt daudzas labas lietas. Ir labi! Tu kalpo, tu tici, tu mīli. Bet te atkal ir kaut kas bet. Bet. Un šajā gadījumā konkrēti tiek minēts par šo sievieti, kas saucās praviete, kas nāk, man ir pravietisks vārds. Es nesaku, ka tāds nevar būt. Bet viņš netuvina Dievam, bet tā tālina. Tur ir ļoti smalka robeža. Vēlns jau nekad nav nācis un sacījis, ziriet, nu, tas ir grēcīgi, tas ir ļauni. Viņš tikai daļu patiesības pasaka. Un tad, kad Jēzus tika kārdināts, jūs zinat, tajā tūkstnesī, kur 40 dienas viņš bija pavadījis, un tad, kad vēlns pienāca pie Jēzus, viņš tika kārdināts. Un vēlns jau neteica, zina, tā vai šitā. Viņš teica ļoti taisnību, bet nepilnīgi līdz galam. Esiet piesardzīgi no tiem, ja kāds jūsu vidū nāk un saka pravietisku vārdu dziļi un patiesi analizējiet. Nepieņemiet uzreiz tā, o, jā, un ambīcija un emocija vadīts, redz, man te pravietoja, man te jābūt par to un to, man jākalpo tur un tur, man jāiet tas un tas jādara, un mēs tā pieņemam. Jo man tā pravietoja. Ok. Bet Dievs arī savā vārdā ir sacījis, pārbaudi garus, kas ar tevīm runā. Un ja arī šodien jūs klausieties, teiks, Jāni, bet kā tad ar tevi ir? Es saku, pārbaudiet. Es saku, neuzticieties man simtprocentīgi. Pārbaudiet. Vai tas, ko es jums sludinu, vai tā ir patiesība. Jo es pat varu var nezināt pats, ka es jau melu sludinu. Es to nezinu. Jūs varat to pārbaudīt. Jums ir raksti. Tāpēc ir svarīgi lasīt viņus ir svarīgi domāt līdzi, nevis tikai paļauties. Jo Bībele arī saka, kas paļaujas uz cilvēku, nu, bet viņš taču ir mācītājs, un tad skaistā zelta rāmīte ieliek, ka mācītājam ir jābūt šitādam, šitādam, un viņš nedrīkst melot, viņš nedrīkst kļūdīties, un viņam tā jābūt attiecības ar Dievu, un viņam ir jābūt šitādam. Un tad mēs visu savu paļāvību liekam uz, uz mācītāju. Un tad rakstviet tādu vienu skan, kas paļaujās uz cilvēku, ir nolādēts. To saka Dievs. To nesaku es. Pārbaudēt. Vai to ir teicis viņš, vai es to izdomāju? Ja jūs paļausieties uz mani vai uz kādu citu mācītāju, piedodiet, Dievs jūs tiesās. Jeb, nevis tiesās viņš, bet jūsu paļāvība jūs pašus tiesās, ja jūs paļausieties tikai un vienīgi uz cilvēku, uz to, ko jūs dzirdat no viņa. Viņš saka, meklē pie viņa. Klaudzina un pārbaudi, jo rakstos ir rakstīts. Vai tas viens, vai otrs, vai piektais, vai septītais pravietis, kas sevi sauc par pravietu, vai sludinātājs, vai mācītājs, vai viņš patiesi sludina tas, kas ir rakstīts. Un varbūt tās apzināti Dievs atsūta kādu, kas runā pilnīgas malus. Domājot, kāpēc? Kā jums šķiet? Vai sen jau neesat aizmiguši, vai sen jau neesat nomiruši? Dievs var atsūtīt, kas jums pilnīgi šeit no kanceles runā, pilnīgi sviestu. Lai pārbaudītu, vai jūs tikai nākat šeit kā uz klubiņu, vai sen jau esat aizmirsuši un bībeli jūs mājās ir noputējusi ar 15 gadu putekļiem, jo pirmo reizi viņi izņēmāt tikai tad, kad 15 gadus atpakaļ jums viņu uzdāvināja kristībās. Tā bija pēdējā reize, kad jūs bībeli turējāt rokā un lasījāt viņu. Dievs noteikti pārbaudīs jūsu ticību. Viņš noteikti jūs pārbaudīs jūsu mīlestību uz viņu, jūsu zināšanas, jūsu paļaušanos uz viņu. Vai jūs paļaujaties uz kādu cilvēku vai uz viņu? Un tad nebrīnieties, ka Dievs saka, bet man ir pret tevi kādas lietas. Un te ir tālāk ir rakstīts 23. pantā, turpatās tajā otrajā nodaļā, es došu jums katram pēc jūsu darbiem kā mēs rīkosimies, kā mēs darīsim. Kāda ir jūsu sirds attieksme, kādas jūsu domas? Un sārdu draudz eņģelim, tā trešā nodaļa, tā saka, tas, kam septiņi dievi gari un kam septiņas zvaigznes, es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Wow! Tev ir vārds. Tev ir bībele. Bet tu esi miris. Es negribētu, ka man Dievs sacītu, zini, es tev devu bībeli, bet tu esi mirs ar visu bībeli, un ar visu bībeli rokā tu uz elli aiziesi. Es to negribu piedzīvot. Un viņš saka, tu esi mirs, uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, jo es neatradu tavus dārus pilnīgs man Dievu priekšā. Atceries tāpēc, ka tu esi dabūjis un dzirdējis tu esi dabūjis un dzirdējis. Šodien, kas sēdi šeit, neviens no mums, neviens nevarēs savu rīcību attaisnot, ka viņš nav dzirdējis, jeb saņēmis. Neviens. Mēs visi, vai pusmiegā vai miegā šeit sēžot esam. Jūs esat dzirdējuši un esat dabūjuši Dievu vārdu Un to, ko jūs dzirdat šodien no manas mutes, šos brīdinājumu vārdus, kas tika rakstīts toreiz šīm draudzēm, ja jūs to neievērosiet, nepārdomāsiet savā dzīvē, jūs neatbild, ne, nevarēsiet aizbildināties, es nezināju, es nesapratu. Nu, man tas mācītājs akmens tā neizskaidroja, es nesapratu, piedod Dievs. Jūs tā nevarēsiet aizbildināties. Jūs nevarēsiet pateikt, ka es slikti jums to izskaidroju, man nepielēca, man tas nepatika. Jūs nevarēsiet, es vēlreiz uzsveru, jūs nevarēsiet attaisnoties tādā veidā Dievu priekšā. Ziniet, kāpēc? Ja jūs nebūsiet rakuši paši tālāk, un jūs nebūsiet pārbaudījuši manus vārdus, ko es saku šodien, jūs nevarēsiet attaisnoties. Ja jūs vienaldzīgi izturēsieties pret vārdu, jūs nevarēsiet attaisnoties. Neviens. Neviens. Patīk vai nepatīk? Vai tu to uztver šodien nopietni vai tā starp citu? Un var pateikt, tas uz mani šodien neatiecās. Ok, šodien tas varbūt uz pret tevi neatiecās. Bet tas tev ir sacīts, patur savā galvā, patur to priekš sevis. Nākotnē, ja ne šodienai. Varbūt šodien tu esi stiprs tajā visā, patur to nākotnē. Varbūt ne tev, bet varbūt kādam citam tu varēsi brīdināt un teikt, ej un saki tam, kas taisās mirt, jo šeit ir rakstīts. Tā, pagaidiet. Uzmosties un stiprini, un stiprini tos, kas taisās mirt. Tātad mans pienākums ir pašam uzmosties, pašam. Acīm redzot, Dievs man kaut ko manī, manā sirdī ir uzmodinājis, Tāpēc es šodien šeit stāvu un runāju ar jums. Un viņš saka, saki kuldīgs draudzēji, ka viņi nenomirtu. Un ziniet, kā var pārbaudīt, vai esat miruši vai nē? Ziniet kā? Viena interesanta lieta ir. Pajautājiet Kuldīgas pilsētā, vai viņi pazīst tādu dievu mājas Kuldīgā. Pajautājiet. Un ja viņi saka, kur tāda ir, tad jūs esat miruši. Jeb jau uz miršanas pakāpes. Un teiksiet, nu bet visi kuldīgi, cik tūkstoši dzīvo kuldīgā? Kas? 11 tūkstoši. Nu kā tad visi 11 tūkstoši var zināt mūsu? Tad joprojām jūs esat uz miršanas slok, slie, sliekšņi, ja tie visi 11 nezin par Dievu mājām kuldīgā. Tad jūs esat pusmiruši vai pusdzīvi, nezinu. Nezinu, uz kā jūs turaties. Uz tiem pāris vīriem, kas atnāk pirmdienās, kas atnāk tajās māsu lūkšanās vakarā pirmdienā, varbūt uz tā jūs dzīvojat, uz tā rēķina, uz tiem cilvēku rēķina. Bet ja jūs paši tur nesat, tad jūs dzīvojat uz viņu svētību rēķina. Ja jūs neesat nevienā no tām grupiņām, kas tika runāts un minēts šeit kā aicinājums draudzēji. Un ja jūs nepazīst pilsētā, vai tik es neesmu aizmidzis? Varbūt nemirs, bet no nu aizmidzis. Vismaz tā es to redzu, kā var pārbaudīt. Un jau saka, nu jā, viņi tur kaut kur ir. Un, ka jūs paprasīt, un ziniet, kā vēl labāk, neprasiet pilsētai visai. Nu, protams, ka trāpīs, ka kur nezinās. Paprasiet citām konfesijām. Paprasiet, vai luterāņi katoļi jūs pazīst? Nu, tie, kas sevi sauc par katoļiem, luterāņiem, adventistiem, kas te vēl par konfesijām jums ir, baptisti, viņi jūs pazīst. Tieks, nu, esmu kādreiz kaut ko dzirdējis, bet tā neko nezinu. Tad zinat, ka jums ir jāpamostās. Jo jūsu lūkšanas acīm redzot ir tik klusas, ka neviens nedzird šajā pilsētā. Es zinu tur kādus kalpotājus, kas ikdienas, vienu precīzāk, kas atvēra logu un lūdza. Un viss pilsēta zināja, ka viņš lūdz Dievu. Esat dzirdējuši par tādu stāstu. Un kas skrēja pie ķēniņa, teica, e, re, kā viņš, viņš neklausa tavu pavēli. Viņš tur tā lūdz Dievu, un visa pilsēta zināja, un ķēniņš zināja, ka tur ir tāds viens kristietis, kas lūdz Dievu, atvērdams logi ikdienas, un viņam nospļauties par visu ķēniņu pavēlēm. Vai jūsu pilsētas mērs zina, ka tāda Dieva mājas ir? Esat bijuši pie viņa ciemos? Esat ar sevi iepazīstinājuši? Forši. Ja jūs esat to darījuši, skatieties, ko jūs vēl vairāk varat izdarīt, lai viņš pats būtu šodien šeit. Mēģiniet domāt par to. Iedomājieties, ja jums pilsētas mērs šeit sēdētu. Nav tagadēnā viņš. Varbūt, ka es jau runāju par tukšu, jau, jau viņš ir jau. Vēl nav. Tā tad ir, kur augt un tiekties. Vai šeit ir kāds no kuldīgas policistiem? Nav. Vai tiesnesis, advokāts, prokurors, skolas direktors? Ir kāds skolas direktors? Draudze. Mostaties. Mostaties. Mostaties. Mostaties. Tad šis ir stāsts par jums. Mostaties. Ļoti nopietni. izglāba. Paldies jums. Paldies. Bet tas liecina, ka vēl ir, kur tiekties pareizi. Ka ir vēl pie kā strādāt. Varbūt jūs sakat, ai, nē, policis, mums viņi tik draņķīgi tos nevajag. Fui! Bet ziniet, kāda būs vēsts pilsētai? Heu, tur policisti! Un visa, visa draudz sastāv no, gandrīz vai no policistiem vienu. Visa pilsēta, ticiet man, zinās, ka ir Dieva mājas. Ja jūsu draudzē būs kaut kādi divi, trīs policisti, pilsētā zinās, ka jūs esat. Es zinu, ka es atgriezos pats pie Kristus, ja biju kā policists. Atcerieties man stāstu, tie, kas dzirdēja. Tajā ciematā, nu tas bija ciematiņš, protams, maziņš. Lutāņu draugs mācītājs gāja un prasīja, vai tiešām uz jūsu draugu iet policists? Ja domājieties, kā informācija bija aizklīdusi jau. Priekš viņam tas bija brīnums. Policists nāk uz draugu. Ups! Kāda cilvēka sāk nākt uz draugu tikai tāpēc, lai redzētu to dulo policistu? kurš atgriezies, kurš raud draudzes priekšā, kurš nožēlo savus grēkus, savus kukuļu ņemšanas un visas pārējās lietas. Cilvēki to gribēja redzēt. Un viņi gribēja zināt, kas tā ir par draudzi. Iesaku padomājiet par to. Ja jūs gribat pamosties un iet un runāt citiem, jo jūs nevarēsiet aizbildināties, ka jūs to neesat zinājuši un dzirdējuši. Un Filadelfijas draudzēm 7. panta Eh, Draudz eņģelim raksta tā, saka svētais, patiesīgais, kam Dāvida atslēga, kas atver un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz un neviens nevar atvērt. Es zinu tavus darbus, redzi, es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Tev ir maz spēka un tomēr manu mācību tu esi turējis un es aizliedzis manu vārdu. Redz, es došu tev no sātana sinagogas, kas saucās par jūdiem, un nav tāda, bet melo. Redz, es darījuši, ka viņi nāks, metīsies tev, tev pie kājām un atzīs, ka es esmu tevi mīlējis. Tāpēc, ka tu esi turējis manu pat, pacietības mācību, es tevi aizsargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks par visu pasauli. Pārbaudiet tos, kas dzīvo virs zemes. Es nāku drīz, turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu. Šeit arī ir brīdinājums, kas it kā labi viss ir gājis un darīts. Viņš saka, turi to visu, ka kāds neatnāk un neatņem tev tavu vainagu. Esi pacietīgs līdz galam. Un ja tev arī nav spēka, šik es tev došu. Es tev pārbaudīšanas dienā došu spēku, tu varēsi izturēt pārbaudījumu. Un tad, kad tu strīdies ar savu brāli vai māsu, šik paliec uzticīgs man. Nestrīdies pret brāli tā, kā to nevajag darīt pēc rakstiem. Dari tikai, kā ir rakstīts. Un šik, un es tev došu spēku un pacietību, un viss atrasināsies. Visi tavi konflikti un domstarpības atrisināsies. Paliec uzticīgs man. Es tev došu. Ja tavs brālis šodien varbūt ir no sātana sinagogas, kas sevi sauc par brāli un sauc sev par kristieti, viņš nesatraucies. Nesatraucies par to. Nu, jūs teiksiet, nu kā, bet kā var būt draudzē un tur nu, sātanam kalpot vai vēl kaut kā? Redziet, ir kāda cita rakstvieta, kas saka, no jūsu pašu vidus celsies maldus sludinātāji, antikrists, un viņš jau ir jau pasaulē. Viņš saka, nebīsties par to un nebrīnies, ka tavā draudzē varbūt kāds tāds ir, kas tevi tik nenormāli kaitina, saucās par brāli, bet viņš visu dara tā, kā nebūtu tavs brālis, jeb tava māsa. Viņš saka, ne, es pacietīgs, iztur līdz galam. Es viņu izmainīšu lūdz par viņu, un es runāšu uz tavu sirdi un arī uz viņa sirdi. Varēja būt, ka tev pašam šķiet, ka viņš ir vainīgs un tā. Varbūt izrādās, ka tu pats esi sātana sinagogā dzīvodams, dzīvo. Un tikai saucies par kristieti, jo patiesībā tu liekuļo ar visām lietām. Tev gribās vainot to citu, bet pats esi tāds. Un 14. pāns sākot Laudiķijas draudz eņģelim raksti, tā saka tas, kam, kas ir āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums. Es zinu tavus darbus, ka tu esi neesi ne augsts, ne karsts, kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Tu saki, es esmu bagāts un man ir pārpilnība un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlējams, nabaks, akls un kails. Es tev došu padomu, pēc no manis zelta ugunīs kvēlē kausēt, lai tu būtu bagāts un baltās drēbēs, lai tu apsektu un apsektos un tavu kailumu kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo, kā es, ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu. Tad nu iekarsies un atgriezies. Un šeit tu saki, es esmu bagāts, man ir pārpilnība. Un tad varētu sacīt tā, tu savā sirdī domā, es tak lūdzu Dievu, es tak esmu dedzīgs, es tak esmu. Varbūt tu savā sirdī tā domā. Un varbūt Dievs šajā brīdī saka, tu nekā nezini, ka patiesībā tu esi pliks un nabaks. Redzēt, cik interesanti sanāk, vai ne? Bet es tak lūdzu, un es varētu Dievam sacīt, bet Dievs, es tak katru rītu cenšos ik rītu sešos celties, lai būtu tavā kalnā un tev lūgties. Nu man tak, nu Dievs, nu es tak. Un Dievs uz mani noskās saka, piedod, nabaks tu Jānēsi. Čik nāc pie manis, pērts no manīm ticību patiesu neliekuļot ticību, nāc pie manis un pēc to, kā, kā tādu kā uguns kvēlē kausātu zeltu, nāc un atgriezties, kļūsti dedzīgs. Man reizēm patīk skatīties un redzēt, varbūt tās nepatīk tā, bet um, tā es esmu ievērojis, tā gribētu sacīt pareizi būt. Kad jauni kristieši, ka viņi ir, tad viņi tādi ar uguni, ar uguni. Jauni nevis pēc gadiem, bet eh, ticība atgriežušies. Un to viņi kārtīgi dabūna pamuti, tad viņu draugi kārtīgi tā sasit, turpat brālis, māsas Jēzu Kristu, tur mācītājs kārtīgi iedod štangā pa kaut kādām lietām. Un tad viņš tā ar vien tā, tā ticība, un tā ugunīgā dedzība, lūkšanās un aizlūkšanās ar vien zemāk un zemāk, klusāk un vispār vairs nelūdz skaļi. Un bībeli nelas, un uz dievkalpojumu vairs negrib nākt tik bieži, jo nav laika vai ne? Un atrodās ar kaut ko citu laiku aizpildīju. Un tā dedzība kaut kur izgaist. Tas ir viens no tādiem, nu īstenībā klupšanas akmeņiem tiem, kas ilgi ir draudzē. Pazaudēt šī, šī dedzība. 10, 20 gadi, un tad jau tur ir, tur, tur, tur jāsatraucās par šo, vai es neesmu kļūst jau tāds pasīvs kristietis. Vai manas lūkšanas joprojām ir dedzīgas? Un nu, kā teikt, bet es esmu pagurs, es nespēju un es netieku. Man ir bijuši tādi brīži dzīvē, kad negribās pat mutā tvērt vaļā lūkšanā. Ir tā. Ir tā. Ir tā, ka pat bībeli negribās ņemt rokā. Ir tā. Ir tā, ka uz baznīcu negribās braukt, jo tu esi tā atrāvies tur no kādiem brāļiem māsām, ka taču tur negribās nākt. Ko darīt? Ko? Bet Dieva vārds saka, es tevi izspļaušu ja tu neatgriezīsies un neiedegsies. Sākums tev bija labs. Pāvils ar kādā vietā saka, jūs garā iesākuši un miesā gribat pabeigt. Čak atgriezies. Ja nē, es tev kā tādu kaut ko pretīgu izspļaušu no mutes. Es ogrē sacīju kā piemēru. Man pašam tas tā likās tā, tā diezgan interesanti. Kam garšo Rafaelo? Končus Rafaelo. Paldies. Paldies man arī ļoti garšo. Man dēls dzimšanas dienā pagājušā nedēļā, man tieši pagājušā svētdien bija dzimšanas diena, mans dēls uzdāvināja veselu Rafaelo kastīti. Piedodiet, nevienu drupaču neizspļāvu ārā. Es arī visu lielāko daļu apēdu pats. Ģimene jau bišķiņu uzcienā, bet, nu, bet lielāko daļu pats. Jo man tagad dāvana bija. Vai tam man jādalās ar savu dāvanu? Bet viņi jau dāvināja, lai mani iepriecinātu. Viņi jau zināja, ka tā arī būs, ka es viens pats gandrīz apēdīšu. Es neizspļāvu nevienu. Vai kāds ir iekodis Rafaelo un sācis spļaut viņu ārā? Tie, kad teica, ka garšojot Rafaelo. Esat kādreiz izspļāvuši? Nu, nē! Jo tas ir kaut kas garšīgs, man gribās norīt. Un, ja ir, tad vēl kādu apēst varbūt. Un vēl kādu varētu tā, hop! Un tad visas drupačiņas, kaut kur tur, ja tai papīrīt ir, tad, kamēr neviens neredz ar mēli, uzlaiz visu jeb iebertā smuki. Tā. Nu, viss ir atkarīgs, kur mēs atrodamies. Nu, nespļaujamies ārā kaut ko garšīgu, patīkamu, kas mums iepriecina, baudām. Tad būsim mēs arī tādi Dieva mutē, lai Dievs mūs redz kā bērnus, kā Rafelo, nu, ja tā drīkst salīdzināt, piedodiet, ja tā saku. Bet kā tādu garšīgu, kaut ko baudām, ka Dievs, nē, šito drupačiņu, nē, šito, šito, šito akmeni, nē, šito māsiņu, šito brālīti, Pēteru vai Mito, nē, šito drupačiņu arī negrib izspļaut ārā, jo tas arī ir tik garšīgs, jo tā ir viss viens Rafēlo, jo mēs kā draudz esam viens Rafēlo. Nevis katrs atsevišķs Rafēlo, ja tā drīkstētu teikt. Mēs paši tajā dzīvojam, ja mēs paši sevi izspļaujam, tad nevainosim Dievu. Mēs paši. Un Dievs saka, atgriezies, sāc lūgt nepatīk, lūk, negribās, es pagurš, nogurs. Sāc no jauna, sāc no jauna ar vienkāršu tēvreiz, sāc lūk kaut vai tikai tēvreiz. Un lūdzu Dievam, svētais gars nāc man palīgā pielūgt. Un tu negribi iet uz lūkšanām. Svētais gars nāc man, lai es gribētu uz lūkšanām iet. Un vīri te aicināja, brālis aicināja nākt uz lūkšanām. Svētais gars palīdz, lai es arī gribētu lūgties. Dari man arī par patiesu lūdzēju. Nevis par diedelnieku, es nerunāju šeit, mums tas vārds latviešiem nav pareizs manā uztverē. Nevis par diedelnieku lūdzēju, bet tādu, kas ikdienas nāk pie tevis tikties. Dari manā sirdī tādu. Ja tu esi tas, kas neapmeklē nevienu mājas grupiņu, jeb no mazo grupiņu, lūdz Dievam, Dievs palīdz man iedakties, ka es arī gribētu tur pievienoties, tur māsiņa teica, ka viņai tas ir patīkami, ka viņa tur gribētu būt, ka viņa prieku tur iet. Lūdziet pēc tā, lai jūs iedegtos, lai Dieva gars jūsos kūsā, kā teikt tā, ar uguni. Zin, kā ir sacīts Bībeles vārdā, un um, kādreiz varbūt esat dzirdējuši kristīgā rādio, mēs ar Jānis Sadovski esam minējuši. Svēto garu jau neaizliedz. Ir, bet viņas svaidījumu un viņas spēku aizliedzu. Nepieņem viņas spēku. Un nemaz nemeklēju viņas spēku. Nemaz nemeklēju, jo es tak pats varu. Svētais garš, jā, man ir blakā, viņš man te ir, pie manis ir, jā, ir. A, kur ir tavs spēks? Tagad tu tā kā tāda žāvēta izspiesta plūmes, tas ir tavs svētā gara spēks? Tā tas ir. Tas ir tavs svētais gars. Man patīk reizēm Nezinu, vai te kāds ir brālis no baptistiem vai kā. Es pats esmu baptistais, atļaujos arī kaut ko teikt un jokot par baptistiem. Nu, mēs tak svēto garu, jā. Un tad, kad tu ieraugi draudzē, sēž tā, nu, kaut kā tā kā jau miris, tad tur ir svētais gars. Ka paprast, nu, lūdzu, palūdz Dievu. Ko? Ko tu jūs mācītāji man te pavēla? Dievu tagad lūgt? Man Dievu gars nav uzrunājis, ka man vajadzētu Dievu lūgt. Tāda forša atruna ir. Man Dievu gars neuzrunāja. Es gribētu teikt, tu nedzirdēji, ka viņš tev sacīja. Pacēl, mīļais brāli, māsu lūkšanu. Tas nebija Dieva gars? Nē, nē, mācītāji, tas jūs bijāt, kas to teica. Es to biju teicu. Nē, Dieva gars runāja caur manību. Dieva gars sacīja, pacel balsu lūkšanā. Tev vēl nav nākus atziņa, ka Dievs sacīja, pacel savu balstiņu lūkšanā. Tad varbūt tu nemaz nedzirdi, ka viņš tev saka. Un varbūt tās šodienas visas predīt, tu arī un šodienas un aizpagājušos visas predīt, ko tu esi dzirdējis. Man nekas neuzrunāja, viss tik garlaicīgi bija. Dievs man neko neteica. Protams, tāpēc, ka tu esi kurls un nabaks. Divas ausis ir, bet pa vienu iekšā, pa otru ārā. O, kam lai es eju uz, uz, ir sacīts, nu ejiet un uh, uz ielas evangelizēt. O, kam lai es eju sacīt? Es neko neredzu, neviena te nav. Protams, palūdz Dievam, lai Dievs visu pirms tavas acis atver. Un tad, kad tu palūdz Dievam, Dievs atver manas acis, lai es redzētu, kur iet, kur tu mani vadīsi, kur man ir jāiet, tu redzēsi. Kas man Dievs ir jādzird? Ja jūs sāksiet lūgt, Dievs, atdari manas ausis, lai es dzirdētu tevi. Atdari manu sirdi, lai es dzirdētu un satvertu, ko tu gribi sacīt man un maniem brāļiem un māsām. Tad jūs redzēsiet, dzirdēsiet, un jūs zināsiet, kur jāiet. Un visa pilsēta. Wow! Dieva mājas! Hmm, tie ir tie kristieši, kas Dievu lūdz. Un Dievs viņu klausa. Un visai pilsētāji pārņēma bību viņu priekšā vai jūsu priekšā rēķinās pilsēta ar jums? Tas ir katrs jautājums mums katram. Vai vietējie, nu man tie policisti, par cik pats no policijas, ja? Vai, poli, o, Dieva mājas, nu, mazs pārkāpums, bet labi, es zinu, ka jūs par mums lūdzat Dievu, es jūs laižu brīvībā no 50 latu soda, ko pārkāpumu pār ātrumu tur noķērām. Jo es zinu, ka jūs par manīm Dievu lūdzat, aizlūdziet par mani Dievu. Policists varbūt speciāli jūs notur, lai piekasītos un pateikt, aizlūdziet par mani Dievu. Vai viņi tā varētu pateikt? Varbūt. Nu, līdz tam viņiem arī jānonāk. Kamēr Dieva garš neuzrunās, viņi neatgriezīsies no grēkiem. Viņi neatzīs to, ka kukuļņošana ir nepareizi. Saprotiet par ko? Ar reizēm, un ziniet, arī es varu godīgi atzīties. Joprojām kā kristietis es darīju ziepes. tas parādīsies, vai ne? Bet nu labi, es būšu godīgs un stāstīšu. Man joprojām gan ir nederīga, es zinu, ka viņa ir nederīga, bet viss to nezinu. Ir policijas apliecība. Nu, es viņu šad un tad esmu izmantojis. Tad, kad man pieķēra kā, polici, kā kristieti, kā mācītāji, pieķēra pa kādiem ātrumiem vēl par kaut kur. Es viņu izmantoju. Un es šodien pasaku, tas ir grēks, un tas bija grēks, ko es darīju. Es jūs priekšā to atzīstos, to nezinu neviens. Šo apliecību, viņi man ir, bet es viņus nolidināju tā, lai man viņi nav makā, man līdzi. Jo tad, kad man jautāja, parādiet, kā policijas aptur, parādiet tiesības, man bija tiesības, un otrā pusē ir policijas apliecība. Jo policijas policistu nesoda. Līdz vienai reizei kamēr es dabūju pa kaklu smagi. Un no tās reizes es sapratu, man ir jābraina mans braukšanas stils, man ir jāmaina manas lietas, kur es joprojām kādreiz kā policists būdams, es, eh, teiksim tā, tiku pieradināts braukt ļoti ātri un pārkāpjot noteikumus. Tas es to sapratu, ka man to nevajag, jo es sliktu liecību rādu šiem policistiem. Un es nevarēju nevienam teikt, ziniet, es esmu kristietis, jo man bija kauns teikt. Tāpēc, ka es esmu mēsls tajā mirklī bijis. Un es gribu mainīties, un es gribu, ka man Dievs šķīstī. Un no tā laika es sapratu, nē, es neizmainu to šo apliecību ļaunos nolūkos, jo tā ir savā veidā kukuļošana. Savā veidā tā ir kukuļošana. Tu izbrauc cauri uz to, ka tev bijušais kolēģis vai esošais kolēģis esi. Es gribu mainīties. Nezinu, kā jūs. Es gribu lietas darīt savādāk. Es gribu toties, lai mans Dievs mani svētī, nevis lai pateiktu, hm, Jāni, tu liekuļo. Tas ir stāsts par mani. Šī visa atklāsmes grāmata ir stāsts par mani. Un varbūt tā ir lieta kāda, kas nodara arī jums. Pārdomājiet to. Meklējiet Dievu tūmu. Iededzieties patiesi. Esiet dedzīgi. Un lai varbūt kādreiz šeit varētu redzēt soli rindās tiesnešus, advokātus, skolu direktors, valžu vadītājus, biznesmeņus, uzņēmējus, turīgus un nabadzīgus, skaistus un varbūt ne tik skaistus, bet lai pilsētā zina. Un tad, kad skan kurzems radio, viņi pateiktu, skuldīgi varat braukt, šodien ir dievkalpojums. Dievu mājas saucās, draudze. Nekristīgais rādio, lai sludina par jums. Jo tā var notikt, un es zinu, ka tā notiek. Ka nekristieši saka, tur ir. Un tad iet tā liecība, ka tava slava iet tev par priekšu. Laba vai ļauna? Un ko tu nes? Un stāst. Mīļie brāļi un mā, mīļās māsas, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Iedegties, aizdegties. Ja kāda no šīm lietām arī runāja par jums un par jūsu sirdi, jūs zināt, kas ir jādara. Dievs piedod man, manus grēkus un manus pārkāpumus. Mazgā mani tīru, jo es zinu, ka bez svētas dzīves debes valstību es tāpat neredzēšu. Un tieši tāpēc es šodien jums atzinos savā grēkā un savā pārkāpumā, kur jau es, protams, esmu izsūdzējis Dievam. Es ticu un ceru, es ceru, ka jūs arī man piedodat šo grēku, ko es esmu darījis. Kā mācītājs, kā bijušais policists, kā cilvēks, kas tic Dievam, jūsu brālis un māsas, jums ir iespēja, protams, man ar akmeņiem ar nomētāt. Dariet! lai viņi krīt un lai Dievs nepiedod, lai Dievs jums piedod, ja jūs metat kādu akmeni. Lai Dievs jūs svētī.